turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amwe mu masendika y'abigisha abona ko hakiri agahaze mu kubahiriza agateka k'abigisha igenekerezo rya gatanu gitugutu amakunga ahimbaza umunsi wahari abigisha muri Stebe bati nk'amasendika ntakirekuriwe kuronka intererano ikatwa ku mishahara muri fenasebe naho bavuga ubukene bw'abigisha nyuma y'aho abashika ibihumbi bitatu barungitswe mu karuhuko k'izabukuru hagati aho hari umwigisha wo ku ishuri shingiro rya buseruko ya mbere muri komine mugina intara ya Cibitoke afunzwe yagirizwa ko yakubise inkoni nyinshi abanyeshuri 15 mu kubahana sentare nkuru y'intara ya Karusi yarafashe ingingo kuri wa gatatu k'umugabo w'imyaka hafi 40 wo ku mutumba Gisenyi komine Buhiga intara ya Karusi abandanya apfunzwe by'agateganyo amaze ikiringo c'ukwezi mu gasho k'igipolisi yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme w'imyaka cumi n'itatu mu kanya nido nido ry'ano makuru Eric Uwimana ari muhinga bw'ivyuma isanganiro inama isumba ingimba twongeye kubaha ikaze muri ano makuru tugiye guhera mu bijanye na politike gutembagaza ubutegetsi mu Burundi ngo ntibigishoboka byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri wa gatatu muri komine Ruhororo y'intara ya Ngozi hariko himikwa buramatari mushasha Evariste ndayishimiye agasaba abarundi kwima amatwi abakwiragiza ibihuha bijanye no gutembagaza ubutegetsi ngo baje kubikogwa bagwanye ubukene akabasaba gucunga kugira ngo abo bipfuriza inabi igihugu ntibaronka aho Semenera Apollinaire Muzagara Mwijambo yashikirije ku ruhororo kuri wa gatatu mukuru w'igihugu Burundi Variste Ndayishimiye yahanuye abarundi kwima amatwi abakwiragiza ibihuha ko hagiye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi mukuru w'igihugu akavuga ko ivyo bitagishoboka muri iki gihugu cy'u Burundi hari abantu baza bakabakubita ibihuha bakabakubita ibihuha murumva ngo bagira batembagaze mu butegetsi ntirakubwiye ko bigishoboka ntibigishoboka ndabwije ukuri mugabo abizi n'imitima mibi ntibazobura nico gituma bibananiye baca baja mu bihuha kuko ntabyo bashoboye ntabigikunda muri ubu burundi bwacu je ndabwije ukuri ntibigikunda yuko intwara ya demokarasi isubira inyuma aho ni mubimenye mubimenye perezida ndayishimiye agasaba abanyagihugu bose kuzibira abo bipfuriza inabi Burundi ntibaronkaho bamenera abenegihugu mwese aho muhagaze ntimusubire kubaha amatwi ahubwo tubarereke kuko bari kurusha ni abantu bibereye hanze bica atacu bafise bakora atakindi bafise bavuga ngo basije mfume mbadahahamura abarundi ngo bariko bararya nanje shonje none natahe nawe akamenyesha ko abo bose bakwiragiza ibihuha arabanebwe badashaka ko Burundi buva mu bukene burimo agasabarira abarundi bose kuja nyabuna ku mirimo ngo biteze imbere. Ingozi Ponari Muzagara, Radio Isanganiro. mu bijyanye n'indero n'agateka k'abigisha naho sendika y'abigisha sitebe biranegura ko leta y'u Burundi itacemera ko abigisha batanga mu masendika akatwa ku mishahara yabo ubu ngo bikaba bihungabanya ibikorwa byayo itariki ya gatanu ukwezi kw'icuma makungu ahimbaza umunsi wahariwe abigisha umukuru w'iyo sendika akabona ku urwego CNDS rujejwe ibiganiro mu kazi rukwiye gufasha kugira ngo agateka k'abigisha kubahirizwe ikindi remisengi yumva avuga ni uko abigisha abigisha ni eh, uko abigisha n'ibintu bishasha byitwa tesi urumva ntiyabyize mugabo ategerezwa kubyigisha. icyo ni cambere gituma akora atamerewe neza iyo tubonye hariho gukaririza ubwenge abigisha ntaco bifasha hariho declaration ya UNESCO yavuze ko ni muri gatandatu. yuko umwarimu adategerezwa kwigisha ikintu atize ku ishuri mu gifaransa nabyo bita ko ari karifye muri ico kintu urumva rero mugabo wacu bagoye ati vyigishe tuvuga ko utahevye akazi kuko ntahandi woja urabyigisha. ngo tubyigisha neza Tusaba yuko atanga ingo yofatwa itwerekeye tudagirishwe inama kandi batugisha inama twobereka inzira bicamo iyo byose ndiko ndavuga byo guhagarika intererano ku makotisasiyo byo guheka abantu muri mu mapansiyo twari twarasemereye ubwo bica biraba ikindi hariho urwego rujeje ibiganiro mu kazi umugabo ntitubona neza yuko icyicaro baruha gikwiye kuko ibibazo batorera umuti ni biki ubwo twaba turiko turagwitura ibibazo byose ndiko ndavuga barabifise nabwo rukore tubone ntihagire injyane ku kazi zisubira kuba ubukene bw'abigisha ngo bwariyongereye kuva aho bashika ibihumbi bitatu barungikiwe mu karuhuko k'izabukuru ibyo nabyo bigatuma abanyeshuri bataronka inyigisho z'akanovera bishyikirizwa n'uburongoye runani rw'amasindika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu burundi fenasebe antoine manuma abona ko ho kongerezwa abigisha kugira ngo abanyeshuri baronke ubumenyi bukwiye n'abigishwa bakaronsa ibyo bakeneye mu mwuga wabo twihweje ibitigiri by’abigisha b'abakutsa kivi nabo nyene si bake muri abo bigisha b'abakutsa kivi benshi usanga bari basanzwe barangura imirimo y'ukwigisha bahawe na leta bigatuma akazi k'ababana umurengera muri ico gihe inyigisho batanga nta wo kwemeza ko nazo nyene ari iz'akanovera nico kimwe n'abigisha bo mu mashure yisumbuye usanga bafise amasaha y'umurengera kubera ubukene bw'abigisha reka n'abigisha bafise mu birasi abana b'umurengera umwimbu bashikako ntuba ushemeye mu mashuri shingiro kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu harahora abigisha bagateganyo bafasha igihe hari umwigisha yagize ikibazo agwaye canke afatiriwe ariko ntibakibaho hagize uwusiba abana ntibaronka ikibakurikirana iyo haheze igihe kirekire indero yabo icitera itituka mbere n'umwaka ukarangira intonde z'ivyo ibyigwa zidaheze ubukene bw'abigisha bwariyongereye kuvaho abashika ibihumbi bitatu barungikiwe mu karuhuko k'izabukuru bukwi na bukwi ariko leta ikemeza ko abigisha bakenewe batazoshobora kuboneka bose nuko tubisanga mu rwandiko rutomora ibyafatiweko mu gutanga akazi ku bigisha bashasha rukaba rwatewe ko umukono n'umukuru w'umugwi ubijejwe ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni ukuvuga ko hazoguma hariho abana batazoronswa inyigisho zikenewe bigahonyanga uburenganzira bwabo bwo kwiga burunanirwa amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu burundi na sebe tubona ko atayindi nzira yo kubahiriza ubwo burenganzira atari ukongereza uburyo bugenewe gutanga akazi ku bigisha bashasha ni ngombwa kandi ko abigisha basanzwe bari ku mirimo bubahirizwa mu gateka kabo kandi bakaronswa n'ibikenewe mu kazi kabo no mu buzima bwabo gutyo biyumvemo umwuga kandi bawurambiremwo hari umwigisha wo ku ishuri shingiro rya buseruko ya mbere muri komine mugina intara ya cibitoke afungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri iyo komine kuva kuri uyu wa kane yagirizwa ko yakubise inkoni nyinshi abanyeshuri cumi na batanu ku munsi wa kabiri uwo mwigisha akaba yahanye abo bana mu kubakubita inkoni icumi umwe umwe umuyobozi ajeje indero mu ntara ya cibitoke avuga ko uwo murezi atari guhanisha inkoni abo bana kuko ibihano nk'ibyo bibujijwe yisumbuye abakurikiranira hafi agateka k'abana mu ntara ya Cibitoke barashima ko wagirizwa yamaze gutangura kubibazwa basaba abigisha bagifise ingendo nk'iyo eh, kuyiheba tukivuga indero rero iterambere ngo ntirishoboka mu gihugu igihe gisata c'indero kidafashwe neza bivugwa n'umuyobozi w'ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana akabona ko igisata c'indero gikwiye kwitabwaho na cane cane mu gushimikira kubigisha bo batanga ubumenyi iterambere ry'igihugu rero uritereramwo ufise ubwenge ninde rikwiye ingene wigenza moralite ubuntu ibyo byose birajana hanyuma rero turiko turaraba muri igihugu c'iwacu n'abigisha urabona ko igihugu gikeneye abigisha batari bake mugabo ugasanga Eh, ntibakwiye eh, mu bisata bitandukanye ugasanga abarimu ntibakwiye haba uko bangana eh, mu gitigiri haba n'ubumenyi baba bafise bukwiriye icyo kintu regisa n'ikitaye kiritabwaho kubera igisata cy'indero ubona yuko kitariko kiraronka kwitwararika bikwiye urabire n'ingene bidoga tingene bafashwe amakondishi bakoreramwo urabona yuko ari ibintu bitari ko biricarirwa cyane hanyuma n'ejo bundi harabaye inama rukokoma ijyanye n'iby'indero yari yabigarutse ko nk'ajya mafaranga bavuze ba miliyaridi igihumbi yiyongeye ko bizokorwa usanga mu ndero hagiye amahera make cyane je nibaza yuko aha mu Burundi harakwiye kwicara icyo bita eh, discussion sur les guharira neza kuvyoje imbere y'ibindi mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha mu gisata rero e, kirakwiye kwitabwaho na cane cane bagafatira ku mwarimu ku mwarimu watanga ubwo bumenyi igihe rero uwo mwarimu hava muri kaminuza gusa ku mashuri yo hasi atariko aratanga ubumenyi bwiza atari arakorera amakondisiyo meza iyo ndero naco izoshikwako Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem iyi nkuru ijanye n'umunsi wahariwe abigisha niyo abadukurikirana ku mbuga zitandukanye bagize icyo bavuga ko bitariko biragenda neza ibyo abandanya ah, atunganya avuga ati ibyo bice bituma urugero rw'ubumenyi abana baronka ruba ruto dusozerere kuri posien euh, ntirampeba yanditse ngo indero mu mashuri ikwiye kugarukirwa nimba babona ko ari wo mushinge wa kazoza k'igihugu do Rebe ingabire urakoze mu kanya tubandanye n'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro tubandanije n'ano makuru mu bijyanye n'ubutungane sentare nkuru y'intara ya karusi yarafashe ingingo kuri uyu wa gatatu k'umugabo w'imyaka hafi mirongo ine wo ku mutumba gisenyi wa komine buhiga intara ya karusi abandanye yapfunzwe by'agateganyo araheze ikiringo cy'ukwezi apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi yagirizwa gufata ku nguvu mwigeme w'imyaka cumi n'itatu afatekanije n'abo bavukana babiri sentare yaciye irekura abavukana eh, bari bapfunganywe cyo kimwe n'umukuru w'umutumba Gisenyi n'icegera ciwe hamwe n’urongo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri uwo mutumba abo batatu bakaba bari bagirizwa gukingira ikibabo uwo mugabo yagirizwa inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye uwo mukuru w'umutumba gisenyi muri komine buhiga intara ya karusi witwa bigirimana jean bosco akaba yari afunganywe aho mu gashuka ka komisariya y'igipolisi karusi n'icegera ciwe hamwe n'umukuru w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi cnddfdd aho kuri uwo mutumba wa gisenyi n'abari banafunganywe kandi n'abandi bagabo babiri bavukana harimwo uwari yagirizwa gufata ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka cumi n'itatu aho kuri uwo mutumba nyene nyuma y'ikiringo c'ukwezi bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya Karusi ikaba yafashe kuri uyu wa gatatu ingingo yo kubarekura ariko uwo mugabo w'imyaka hafi mirongo ine yagirizwa gufata ku nguvu uwo mwana w'umwigeme sentare ikaba yafashe ingingo ko aguma apfunzwe abo bagabo bose barekuwe bakaba bari bagirizwa gukingira ikibaba uwo yariko yagirizwa gufata ku nguvu uwo mwana w'umwigeme ngo ntibamushengeza ngo bamushikirize ababijejwe hanyuma nyuma ahezoheza ashikirize ubutungane uwo mugabo yahavuye afatwa hamaze iminsi abo nabo bari mu gasho kuva ku igenekerezo rya kane ukwezi kw'icyenda guheze ngo Bigirimana Jean Bosco akaba yaranamaze gusubirizwa mu mabanga yo kurongora uwo mutumba wa Gisenyi wa komine Buhiga nk'uko tubimenyeshwa n'abarongoye iyo komine bavuga ko hari n'ibindi bamwagiriza Karusi Kararume Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro rugatwara abana bavuye ku mashuri ariko iyi ntambwe tugezwe ko bariko bararudukora runo ruzi turaryoheye cyane dufite umunezero ntangere mbere n'ukuri dufite ingene twonabivuga imvura yaguye hamera nabi hagatwara amazi agasesa akajya mu mazi aha aha twa dufise insekirite kuko imvura iguye igiserege cuzura ku buryo n'amazu ashikirwa amaze gushikirwa rero urumva ko umutekano muke wabushitse ku buryo naho umuntu yaba aryamye yaba ngombwa akabyuka kugira ngo arabe abonye bitagenze neza abe arayanyaga hakiri kare uno muvyeyi akongera ko mu gihe baba barungitse abana ku ishuri batatekana iyo iyo bibutse ko abana babo baza kujabuka ubwo ruzi umubyeyi aba abana bajya ku mashuri iyo urungitse umwana ku ishuri ukamenya ko aza guca ahantu hameze uko umutima ntiwigera uja hamwe umwe mu barangurira imirimo hafi y'uko ruzi rwa gasenyi akamenyesha ko agiye kuzokora akazi kibatekanye mu gihe ubwo ruzi ruzoba rwarangiye kubakwa bo nka twebwe tuharangurira imirimo icya mbere nuko tuzohaba hameze neza bigatuma bizofasha n'abahegereye bakaba n'umutima umwe abo babyeyi baba baba mitumba ya Gasenyi na Gatunguru bagasaba leta ko yokubaka n'izindi nzuzi zitameze neza basha leta twoyisaba ko naho nyene yo bikora izo nzuzi zigasubigwamo nkuko baduteteka ngaha gasubirwamo je ku ico nosaba kwizi nzuzi zindi zitameze neza nuko leta yobandanya igwiza utwigoro n'utunyene hanyuma igaprioriza bivanye n'inzuzi ibona ko zohava zigirira ingaruka mbi abenegihugu amakuru atangwa na bamwe mu bariko barubaka urwo ruzi rwa gasenyi avuga ko urwo ruzi rupima ibirometero bitatu n'imetero amajana atanu muri kino gihe ngo bakaba bamaze gukora ibirometero bibiri n'imetero amajana ane bagahumuriza abanyagihugu baba muri iyo micungararo ku bahawe cy'amezi atandatu kizorangira bararangije ibikorwa ngo kuko ibikoresho babironka ku rugero rushimishije jean marie vianney ngendakumana turangirize ano makuru mu ntara y'amakamba hakibonekeza abana bafise indwara zifatiye ku gufungura nabi bamwe mu banyagihugu babona ko bitegwa no kubura ibyo gufungura abandi nabo bati ku kutamenya ingaburo ibereye haratangujwe kuri uyu wa gatatu ku eh, ruremba muri komine Makambi ikigo mbungabungabuzima mu ntumbero yo kwitaho abana bafise izo ndwara zo gufungura nabi umuyobozi mukuru ajejeho amagara y'abantu no kurwanya sida asaba abanyagihugu kwitaho inyigisho zibahamagarira gufungurira neza abana babo erize kwizera ku mitumba ya ruremba na mivo iri mu makomine ya makamba na mabanda aho amashyirahamwe yegwa n'umugambi nkuriza hamwe ni banki y'isi yose ifashe umugongo uyu mugambi yagendeye mu ntumbero yo kuraba aho umugambi ugeze mu kiringo cy'amezi atandatu abanyagihugu baho bavuga ko hacibonekeza abana bafise indwara zo gufungura nabi ku bw'abo banyagihugu ngo hari abazigwara ku bwo kubura ibyo bafungura abandi nabo ku kutamenya uko botegurira neza ibifungurwa abana babo nk'uko byemezwa na ndiyo kubwayo fabien umukuru w'umutungo w'umutumba wa Ruremba muri komine Makamba kuri uyu wa gatatu hakaba haratangujwe aho mu Ruremba ikigo mbungabunga buzima ku miryango cumi n'ibiri ifise abana bafise ingorane zo gufungura neza icyo kigo kikaba ari abo bana bazofungurirwamo neza ababyeyi babo bongere baronswe inyigisho zijanye no gufungura neza hamwe n'irondoka rijanye n'amagara meza mu kiringo c'imisi cumi n'ibiri hagati aho haratunganijwe ku mutumba wa mivo muri komine Mabanda amatute y'irengarenga ibitunguru intore n'ibindi hamwe n'ivya ivyatsi bizofasha mu gukinga inkukura no kugaburira ibitungo bazohabwa umuyobozi mukuru ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Cleophile Kimana akaba yasavye abegwa n'uwo mugambi kwitwararika inyigisho baronswa no kuzishira mu ngiro mu ntumbero yo kugwanya indwara ziva ku gufungura nabi imiryango irenga ibihumbi bitanu n'amajana abiri akaba ariyo yegwa n'umugambi nkuriza mu ntara y'amakamba muri iyo igihumbi n'amajana atatu na mirongo itandatu n'itandatu akaba ariyo muri komine nyanzarake imakamba Elize Kwizera akorera radiyo isanganiro urakoze erize kwizera n'aha tugarukije amakuru twari ko turabashikiriza tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiye ibindi biganiro birabandanya